Inem sur la bande son du film Ed on vient d'écouter Lose Yourself sur Skyrock, il est 5h58, super content d'être avec vous. C'est Vincent, on est le mardi 19 juillet, les vacances pour pas mal d'entre vous, ça veille tout au bout de la nuit, on pense également à tous ceux qui ont tapé euh, la nuit blanche à travailler, tous ceux qui se lèvent pour attaquer une nouvelle journée, nouvelle matinée tous ensemble, le morning rap R&B, 3 heures de son pour attaquer la journée, pour attaquer la matinée, tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h, du son et des cadeaux, on a des places par 5 à vous offrir pour le concert Skyrock de, Rihanna, Rihanna qui se en concert ce soir du côté du Parc OL à Lyon. La première date de sa tournée française, elle sera également samedi du côté du stade pierre moroir à Villeneuve d'Ascq. Vos invites à par 5 à gagner. Attention, il se pourrait que ça tombe dans pas très longtemps. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Riri, de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7 20 et vous repartez avec vos places par 5. Le son à Gaden, Soul de l'été, Ken Jones, Don't Mine, pour attaquer ce morning Rapper R&B. Juste après l'actuel et le sport, un premier point, Rémi. ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Eh ben, écoute, on y va avec toi, Rémi. Le temps pour euh, aujourd'hui, c'est bien encore Ouais oh, Ouais, encore une belle journée euh, estivale pleine de soleil. Il fera beau partout, très chaud aussi par endroits. L'alerte canicule est maintenue dans 12 départements, au moins jusqu'à 16 h Cela concerne le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, l'Allier, le... la Charente-Maritime, la Mayenne, le Puy-de-Dôme et la Sarthe. Il est conseillé de bien s'hydrater, de se mettre à l'ombre autant que possible. Les températures pour ce matin, on a 15 degrés du côté de Gap, 16 à Reims et à Lille, 17 à Saint-Étienne et à Lyon, 18 à Orléans, 19 à Marseille et à Perpignan, 21 ce matin déjà à Paris et 23 à La Rochelle. Au meilleur de la journée, il fera 26 à Nice, 28 à Marseille, 30 au Havre, 32 à Lille, 33 à Strasbourg, 34 du côté d'Amiens, 35 à Beauvais, 36 à Lyon et à Paris, 38 à Angers, 39 à Blois et ça montera même à 40 hein, par, euh, par moment euh, du côté d'Angoulême. La pollution, c'est clairement mauvais, les indices sont compris partout entre 5 et 7, 5 à Paris et à Marseille, 6 à Bordeaux et 7 à Lyon et à Nice. Il y a plein de sons qui arrivent vita à la nouvelle de, de, Zao, on se mettra également du alice Keys et là c'est parti pour l'actu. Le temps de l'enquête qui reprend ses droits après euh, la vague d'hommages hier partout dans le pays, fin du deuil national aujourd'hui, 5 jours après l'attaque qui a fait 84 morts à Nice, 19 personnes sont toujours dans un état critique, les députés doivent voter la poursuite de l'état d'urgence pour 3 mois, Manuel Valls n'exclut pas qu'il soit en vigueur jusqu'au début de l'année prochaine le gouvernement a confirmé aussi le retour des perquisitions administratives. Dix mesures seront proposées par les républicains qui voteront le texte sous condition. Le procureur de la République de Paris, François Molins, en a dit plus hier sur le profil de Mohamed Laouesh Boulel. Il avait un intérêt très récent pour la mouvance djihadiste. Cela faisait huit jours qu'il se laissait pousser la barbe et il ne comprenait pas pourquoi Daesh ne pouvait pas prétendre à un territoire. L'exploitation de son ordinateur démontre que des recherches ont été faites sur la tuerie d'Orlando, mais aussi sur le double meurtre de Magnonville sur le euh, sur Charlie Hebdo et aussi sur Ben Laden. L'acte prémédité ne fait plus aucun doute. L'individu est parti plusieurs fois en repérage sur la promenade des Anglais. Fait macabre, il était sur place l'après-midi même et a fait plusieurs selfies et vidéos comme un véritable touriste d'ailleurs qu'il a euh, fait parvenir à sa famille en Tunisie. Six personnes sont ce matin toujours en garde à vue. Les hommages qui se sont multipliés hier partout euh, dans le pays. La minute de silence a été respectée. Manuel Valls était sur place à Nice et a été copieusement sifflé et hué en quittant la promenade des Anglais. Un comportement indigne d'une petite minorité selon le Premier ministre. Hier soir, une chaîne humaine a déplacé des centaines de fleurs, de peluches et de bougies Déposé sur la prom réouverte totalement. La Marseillaise a été entonnée puis applaudie dans une ambiance pleine d'émotion. Une sorte de bûcher a été installé sur les lieux où le terroriste a été tué. On y trouve des mégots, des pierres, des mots d'insultes ou encore des mouchoirs usagés. Trois blessés graves et un blessé léger hier soir dans un train régional allemand. Un jeune Afghan de 17 ans a attaqué les passagers avec une hache. Il a été abattu par la police. Le gouvernement parle d'un attentat islamiste. L'individu qui était demandeur d'asile aurait crié Allahu Akbar euh, pendant l'attaque. Une décision très attendue du comité international olympique. On saura dans quelques heures si la Russie peut ou non participer au JO de Rio à partir du 5 août. Un nouveau rapport accablant a été publié hier où la Russie est accusée de dopage d'État, conséquence d'un article du New York Times qui a révélé un système généralisé de dopage en faveur des athlètes russes au JO de Sochi en 2014. Et puis, le repos du guerrier pour les coureurs de la Grande Boucle. Pas d'étape euh, aujourd'hui. Hier, c'est Peter Sagan qui s'est imposé pour la troisième fois victoire au sprint. Christopher Froome reste avec le maillot jaune de leader sur les épaules. Et toi Rémi, on va te retrouver un petit peu plus tard dans la matinée pour l'actu et pour le sport. Ouais, ouais, 6h02, le morning rapper RB, c'est parti. Je vous rappelle également qu'il y a la roulette qui va tourner dans la matinée. Ce matin, pour vous, dans la roulette, il y a l'enceinte, la Monster Backfloat qui vaut 150 euros. Vous la gagnez avec la triple compile de l'été, la triple compile Planète Rap 2016. On vous donnera un top inscription dans le cours de la matinée. Plein plein de sons pour attaquer l'émission. On y va tout de suite comme promis avec Ken Jones et Don't Mind, Vita et Jules. Ça les dérange et la nouvelle de Zao avec MHD pour laisser les kumas. She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, the fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach.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 She from Africa. But she fuck me like she Haitian. Ass black, but the eyes looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on the camera. Okay, see, I forgot we met in Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me. To me. She said, Hola, come on, She said, Konnichiwa.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 no matter where I go, go, you know I love She said, Hola, oh, She said, She said, my French. I said, Bonjour, my Then she said, And I said, No matter where I go, you know I love on Skyrock. Skyrock. Comment? Morning. Rap and R&B. Rap. Le morning rap et R&B, 6h-9h sur Skyrock. je fais, rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop? On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laisse faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. J'aime plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qui parle sur dos Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange, je sais qui parle sur notre On en a rien à foutre. Pas, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est. Crois pas que j'en fais trop. regarde trop la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales ils font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laissez faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire ton mal paré dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. j'ai ça les dérange, j'ai ça les démange. Celle qui passe mon manteau. Nous on marche à la parole. J'aime ça les dérange, j'ai ça les démange. Celle qui passe mon manteau. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre quest On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent sur nos dos. Nous, on marche à la parole. 6h09, on est mardi matin, rappeur NB sur Skyrock pour attaquer la matinée. Le morning rapper NB Vita et Jules, ça les dérange. Là, on écoute Alicia Keys avec In Common et Zao derrière. Zao en nouveauté avec MHD pour laisser les Kuma sur Skyrock. Said I'd be by five. it's sunrise and I'm still in your bed. Good night sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. somebody like me. You wanna know somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up Too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We were just passing the time. When we were young and we ain't had no vows. <laughs> nah, nah, nah, maybe later on I'll text you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like you come?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 Laisse-les croire, laisse-les acter T'es dans l'hypocrisie, on gravit les paliers. Éloigne-moi des soucis, je suis fatigué. J'ai pas leur temps, je m'en Et Non, tu n'as pas idée. Pourquoi verbaliser L'ambiance est validée. Le terrain J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde tu n'as pas sur les nouveautés, c'est Skyrock. On est mardi matin, il est 6h15, il fait beau, il fait chaud. Zao sur Skyrock avec MHD pour laisser les Kumas. On est le 19 juillet, 19 juillet, ça y est, enfin, elle arrive. Zao, oui, Zao, elle arrive. On vient de l'écouter sur Skyrock et Rihanna. Voilà, c'est euh, Rihanna dont je voulais parler. Rihanna sera en concert ce soir du côté du Parc OL à Lyon. La première date de sa tournée française, elle sera samedi également au stade Pierre-Morroy à Villeneuve d'Ascq. On a des invites à par 5 à vous offrir sur Skyrock. En ce mardi matin, hier, il y avait un message de Vanessa du 6-2 qui disait pourquoi tu récompenses pense pas les, premiers réveillés. On a bien noté ton message, Vanessa. Et il est très probable que la première double à Rihanna, elle arrive d'ici euh, d'ici quelques minutes comme ça. Voilà, vous êtes à l'écoute, vous pourrez participer. Ceux qui dorment pour eux, ça sera game over. Et vous, vous pourrez tenter tranquillou. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7 20 20 et vous repartez avec vos places par 5. Euh, non, non, le diable s'habille plus en Prada. Le morning rapper NB qui continue avec Soprano. Le diable ne s'habille plus en Prada. Et les 21 Pilots aussi avec Stress Out sur Skyrock. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planet Rap 2016. Planet, Rap. 2016. Plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Signé Skyrock. Avec le nouveau Joule, Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. Premier sur SCH. Sur Skybox Tips Harmony. Skyrock Radio. Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On Roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compil Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Planète Rap. 2016, la compil officielle pour un été. Promets sur le rap. Pa, pa, pa, Roulette au 72020, 65 centimes plus coup d'un SMS. Chaque année. Certains la redoutent, d'autres l'attendent avec impatience. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. American Nightmare 3, élection. Aujourd'hui, une femme ose se dresser contre la violence aveugle. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. American Nightmare 3, élection. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. Le 20 juillet au cinéma. Avec Skyrock. On retrouve Patrick en direct du Tour à Pau avec euh, l'équipe des masseurs. Ah, non, non, non, en fait j'aimerais bien, mais il s'agit de ma sœur et de ses trois enfants qui sont venus passer la nuit ici chez Ibis Budget. En même temps, ils auraient tort de se priver, le petit déjeuner est à moitié prix pour les enfants. <laughs> Donc c'est ma sœur. Voilà. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. 6h-9h sur Skyrock. Mon bijou, c'est la nouvelle de Joule. Maintenant, sur Skyrock, elle est 21 Pilots par la suite avec Stress Out ou encore la nouvelle de Soprano. Oh, dis-moi tout. Y'a des bruits qui courent. Y'a des têtes peux me laisser, t'as le choix. Je suis content, ça se voit. Quand j'entends ta voix, je t'aime bien habillé ou en pyjama. Coiffé ou avec les pinces. Des fois, tu sais pas où t'as mal, suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Y a ce gros boule dans la cuisine. Je suis résine, j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Y'a ce gros boule dans la cuisine. Je suis sous j'hallucine. Tous les jours, mes yeux te dessinent. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. C'est mon bijou je suis fou de toi, je veux mon bisou. Dans mon bisou, oh, oh, oh. Dans mon bisou, T'es mon bisou. Je suis fou de toi, je veux mon bisou. some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry face and I care what you think. My name's blurry face and I care what you think. Wish we could turn back time to the good old days when the mama said. me back to when I was young. How come I'm never able to identify where it's coming from? I'd make a candle out of it if I ever found it. Try to sell it, never sell out of it. I probably only sell one. Maybe to my brother, cause we have the same nose, same clothes, homegrown, a stone's throw from a creek we used to roam. My, my name's Blurry Face and I turn back time to the good old days. can't pretend. Wake up, you need the money. Used to dream about outer space, but now they're laughing at the face, saying, Wake up, you need to make money. Du rap, du rap, du R&B. Oh my God. Skyrock, tous les sons qui cartonnent. Morning, morning, morning. Rap et R&B. R&B. 6h, 9h sur Skyrock. Monsieur, avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand malheureux. Monsieur tout le monde signait avec moi en fermant les bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches, lui ont pris sa femme et ses doses.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 On vous l'offre ce matin sur Skyrock dans la roulette avec en bonus la fameuse enceinte, la petite enceinte, la Monster Backflow d'une valeur de, 150 euros. Vous avez envie de vous inscrire maintenant, vous pouvez y aller, vous envoyez roulette au 7 à 20 20. Il y aura un premier tirage au sort en direct d'ici à 9h du mat. Là, il est 6h29. Mardi matin, compliqué. Hein. Le mardi, un petit peu comme le lundi, on est encore loin du week-end. On est là pour vous motiver, vous encourager avec tous les sons rappeurs R&B de l'été, tous les sons Rapper R&B des vacances, le morning rapper R&B qui se poursuit avec Drake. Drake avec One Dance. I on se mettra du Florida, il y aura les Fifth Harmony, l'horoscope de l'amour aussi dans moins de 20 minutes et l'actu et le sport, on y va tout de suite. Rémi, on débute avec des nouvelles du temps. Eh ben des nouvelles encore qui sont euh, très bonnes, hein. une très très belle journée, pleine de soleil, journée estivale sur l'ensemble du territoire. Il va faire beau, il va faire aussi très chaud comme hier, attention, l'alerte canicule est maintenue, même étendue à 12 départements, au moins euh, jusqu'à 16h. Cela concerne le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, l'Allier, la Charente maritime la Mayenne, le Puy-de-Dôme et la Sarthe. Il est conseillé de bien s'hydrater et de se mettre à l'ombre autant que possible. Les températures donc ce matin 15 degrés à Grenoble, 16 à Besançon et à Lille, 17 à Lyon et à Cherbourg, 18 à Blois, 19 à Marseille et à Toulouse, 20 ans de 21 à Bordeaux et à Paris. Au meilleur de la journée, il fera 27 à Montpellier, 28 à Marseille, 31 à Lorient, 32 à Lille, 33 à Nîmes, 35 à Dijon, 36 à Lyon et à Paris, 37 à Bordeaux, 38 à Poitiers et 41 du côté de Brive-la-Gaillarde. La pollution, c'est clairement mauvais avec les températures qui sont élevés. Les indices sont compris partout entre 5 et 7, 5 à Paris et à Marseille, 6 à Bordeaux et 7 à Lyon et à Nice. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 720, c'est 5 places pour voir Rihanna samedi soir à Lille et là c'est parti pour l'actu. Le temps de l'enquête qui reprend ses droits après la vague d'hommage hier partout dans le pays, fin du deuil national, 5 euh, jours après l'attaque qui a fait 84 morts à Lille, à Nice, 19 personnes sont toujours dans un état critique, les députés doivent voter la poursuite de l'état d'urgence pour 3 mois. Manuel Valls n'exclut pas qu'il soit en vigueur jusqu'au début de l'année prochaine, le gouvernement a confirmé le retour des perquisitions administratives, Dix mesures proposées par les républicains qui voteront le texte mais sous condition. Le procureur de la République de Paris, François Molin, s'en a dit plus hier sur le profil de Mohamed Lawesh Boulel. Il avait un intérêt très récent pour la mouvance djihadiste. Cela faisait huit jours qu'il se laissait porter la barbe et euh, il ne comprenait pas pourquoi Daesh ne pouvait pas prétendre à un territoire. L'exploitation de son ordinateur démontre que les recherches ont été faites sur la tuerie d'Orlando, sur le double meurtre de Manu ville, mais aussi sur euh, Charlie Hebdo et Ben Laden. L'acte prémédité euh, ne fait plus aucun doute. L'individu est parti plusieurs fois en repérage sur la promenade des Anglais. A fait macabre, il était sur place l'après-midi même et a fait plusieurs selfies et vidéos comme un véritable touriste euh, qu'il a fait parvenir à sa famille en Tunisie. Six personnes ce matin sont toujours en garde à vue. Les hommages qui se sont donc multipliés hier partout dans le pays. La minute de silence a été respectée. Manuel Valls était sur place à Nice. Il a été copieusement sifflé et hué en quittant la promenade des Anglais. Un comportement indépendant digne d'une petite minorité selon le Premier ministre. Hier soir, une chaîne humaine a déplacé les centaines de fleurs, de peluches et de bougies déposées sur la prom ouverte totalement. La Marseillaise a été entonnée puis applaudie dans une ambiance pleine d'émotion. Une sorte de bûcher a été installé sur les lieux où le terroriste a été tué. On y trouve mégots, pierres, mots d'insultes ou encore mouchoirs usagés. 600 policiers mobilisés euh, à Corinthe, dans le Var, à une soixantaine de kilomètres de Toulon. Un incendie s'est déclaré hier après-midi pour des raisons qui restent à déterminer. Au moins 400 hectares de végétation ont été brûlés. Des Canadaires sont sur place pour prêter main forte. La préfecture précise qu'il n'y a aucun blessé et qu'aucune euh, évacuation a été mise en place. Un, sans doute un nouveau drame de la séparation. Cette fois-ci, à Metz, une enquête a été ouverte hier pour retrouver un bébé de 7 mois. Il a été enlevé par son père alors qu'il se trouvait à l'hôpital avec sa mère. L'individu âgé de 30 ans est actuellement recherché, mais le dispositif alerte enlèvement n'a pas été enclenché. L'enlèvement se serait déroulé calmement dans un contexte compliqué lié à la garde de l'enfant. Des nouvelles de Ronaldo CR7 qui va bien et qui va revenir beaucoup, beaucoup plus fort. C'est ce qu'il affirme sur les euh, réseaux sociaux. Il se montre confiant après euh, sa blessure au genou gauche. Hein. C'était pendant la finale de l'Euro euh, qui a été remportée, vous le savez, par le Portugal. CR7 qui dit donc salut à tous. Je voulais vous embrasser, vous mes fans, et vous dire que tout va bien. Je vais revenir beaucoup plus fort. Petit message publié en vidéo alors qu'il est actuellement sur son lieu de vacances. Et puis le repos du guerrier pour les coureurs de la Grande pas d'étape aujourd'hui. Hier, c'est Peter Sagan qui s'est imposé euh, pour la troisième fois. Victoire au sprint. Christopher Froome reste avec le maillot jaune de leader sur les épaules. Merci pour tout, Rémi. À tout à l'heure. One Dance de Drake à écouter maintenant dans le Morning Rapper R&B.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 Gay Gay Skyrock, Gay Skyrock. Only trice, real name, no gimmicks. Two trailer park girls go round shady, this is what I'll give you. A little bit of weed mixed with some hard liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating. When I'm rocking the table while he's operating. Hey! You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or oh, let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me, so Come on your lips, fuck that, come on your lips and some on your tits and get ready. Cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Debbie! Now this looks like a job for me, so start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, Bitch! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster. Such a catastrophe for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well, I'm back. Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner. I'm interesting. The best things in wrestling, investing in your kids' ears and nesting. Attention, please. Feel attention. Soon as someone mentions me, here's my ten cents. My two cents is free. A nuisance. Who sent? You sent for me? Now this looks like a job for me. So everybody, just follow. you can get your ass kicked. Worse than them little limp biscuit bastards. And Moby, you can get stoned by Obi. You 36 year old boy that fag lonely. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to disgust me. So this must mean I'm disgusting. But it's just me, I'm just obscene. Hell, I'm not the first king of controversy. I am the worst thing since Elvis Presley to do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge, but no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me. Now this. 7h-20 chaleur dans toute la France classique d'Eminem sur Skyrock avec Without Me, le morning rapper MD pour attaquer cette nouvelle journée, journée du 19 juillet. On se met Maya House de Florida maintenant et SCH aussi avec Allo Moment sur Skyrock. Mon fait, et partout, tant tu m'attendras du rémel sous les nos photos portraits dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je sais toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non, j'aurais tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. Blessé seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô, maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es au travail J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman ça va pas fort J'ai peur du temps, allô maman J'aime pas tes rides, tes cheveux blancs, allô maman J'crois que t'as besoin, de repos Allons-nous-en Je serai ni trop lâche, ni mort pour ma franchise Vie avant l'âge, je reçois que des éloges Mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse La nuit, je me réveille en nage Sûrement noyé par mes torts Noyé par mes remords Ou l'argent que j'ai à blanchir Là, je partout Toi, tu m'inspires, mais t'es plus là Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. J'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire, c'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles, encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, maman, allô maman tes cheveux blancs, allô maman. Je que t'as besoin, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai peur du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides, tes cheveux blancs. Allô maman, je que ta besoin, Je que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. Ouais Maman, ça va? est Skyrock dans toute la France à partir de la rentrée. SCH, le rappeur marseillais sur Skyrock avec Allo Maman, 6h47. Bonjour et bon réveil. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. Le morning rap RB, nouveau rencard tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. On se fait tous les numéros un rap RB de l'été, des vacances pour attaquer la journée. Pour attaquer la matinée, on a les Fifth Harmony en prépa avec Work From Home. Et votre horoscope de l'amour aussi dans 57 secondes. Planète Rap 2016 avec en exclu Joule, MHD, SCH, Escrew. Je j'aurais pas perdu. Soprano. Designer. Planète Rap 2016, toutes les bombes Skyrock sur 3 CD. Fanny a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors elle croit qu'elle peut tout réussir, même intégrer cette grande école de musique. Oui, mais Fanny, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août, voire règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. 6h48, on prépare les Fifth Harmony, la nouvelle des Major Laser sur Skyrock. Mais tout de suite, c'est parti. C'est l'heure de votre horoscope de l'amour. On est le mardi 19 juillet, c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les lions et pour les poissons, avec certains d'entre vous qui risquent de se retrouver piégés dans la friend zone 1 sur 5, les béliers et les versos cramés à 10 km. C'est le moment de revoir vos méthodes de séduction. 2 sur 5 de puissance amoureuse. Taureau et vierge avec des acrobaties verbales un petit peu trop risquées. 3 sur 5 de puissance amoureuse, scorpion et sagittaire, c'est votre intelligence sociale qui vous permettra d'élargir vos cercles. 4 sur 5 de puissance amoureuse pour les gémeaux et pour les cancers. D'humeur taquine et détendue, vous recevrez des signes d'intérêt. Et enfin, les balances et les capricornes, vous allez tout simplement doubler et anéantir la concurrence. Les balances et les capricornes avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Le morning rapper R&B qui continue sur Skyrock. 3 heures de son tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. Les Fifth Harmony maintenant avec Work From Home comme promis. Et Boom derrière, c'est la nouvelle des Major Lazer I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick after picture, I'ma get you fired. I know you're all. work, but you wanna go to work, work, work, work, work, work, work. You don't wanna go to work, work, work, work, work, work, work.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 Attention, préparez-vous, on va écouter un titre de Rihanna, ça sera juste après les infos de 7h. Si vous entendez un deuxième titre de Rihanna juste derrière, vous enverrez Rihanna au 7 à 20 20 et ça sera 5 places pour retrouver Rihanna en concert Skyrock samedi soir du côté du stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq. Plus le jeu est tôt dans la matinée, plus ça augmente vos chances de gagner car moins il y a de participants, plus vous avez de chance. Donc euh, bah, restez bien à l'écoute, Un hein. peut-être deux titres à la suite de Rihanna dans quelques minutes. Le morning rapper R&B de retour dans quelques secondes. Le s pour le rap français. La seule qui veut bien de moi. j'aurais pas dû. Le s l'un des groupes de Necfeu tiré de l'album Destin lié, c'est J'aurais pas dû sur Skyrock. Sans place de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. you guys ready? 65 centimes plus coup d'un SMS. On retrouve Patrick en direct du tour à Gap. Patrick, qui est en tête du peloton Oui, alors attention, chez Ibis, on dit polochon, hein, pas peloton. <laughs> Et c'est l'oreiller, bien sûr, l'oreiller qui, sans surprise, est en tête avec une avance très confortable. Je dirais douillette. Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel mystère, mystère auto. Aujourd'hui sur notre forum, Lionel, mécanicien indépendant à Roubaix. Lionel, racontez-nous. Alors, la semaine dernière, un client est venu me voir à l'atelier pour changer son embrayage. Forcément, il voulait pas se ruiner. Qu'avez-vous fait Je suis allé chez Com et à 150 euros pièce, il y avait comme un mystère. Un mystère Bah ouais, beaucoup trop cher. Alors que sur mystèreauto.com, je l'ai trouvé à 79 euros. Là, il y avait plus de mystère. Et en plus, il l'avait en stock, il me l'ont envoyé le jour même et j'ai pu tenir mes délais. Ah ça, c'est pro. Pour vos pièces auto. Pas de mystère, mystère auto. C'est aussi pour les pros. R&B non-stop. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Le morning. Le morning. Rap and R&B. 6h, 9h sur Skyrock. diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je recommencer même tu sais comment c'est. Quand, quand, quand, quand, quand, Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû Jamais de la vie Mais je Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû Jamais de la vie Mais je Celle qui quoi Me réconfort La seule qui veut bien de moi Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû Je l'ai déçu, je l'ai perdu L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles et J'ai fini par la tromper donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus J'ai déconné, j'aurais pas dû Cela n'a pas de sens mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante J'ai perdu la passion j'ai tout gâché pour cette pouffe extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow. J'ai fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que j'en retrouverai pas comme elle. On visait la comète. On avait tout pour être bien, mais je tentais déjà comme même Je sais que j'en retrouverai pas comme elle. On visait la comète déconné, ouais. J'ai déconné, C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bats. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Le réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous J'ai déconné, j'aurais pas dû. Trahis pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Le réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment le diable me remet dans le mal Fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Et qu'elle veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite le escroc sur Skyrock, l'un des groupes de Nekfeu avec J'aurais pas dû, c'est seulement sur Skyrock. Il est 7h01 mardi matin. J'espère que vous avez bien dormi hein, avec la chaleur. Un petit peu compliqué. Vincent avec vous. Nouveau rencard, nouvelle journée qui débute le morning rap RB. Nouveau rencard tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. Jamais Skyrock ne vous a passé autant de sons dès le matin. Attention, on va écouter Rihanna dans quelques secondes. le plus grand des hasards, on vous passe un deuxième titre de Rihanna juste derrière. Vous enverrez Rihanna au 7 20 20. Vous repartirez avec vos places par 5 pour Rihanna samedi soir du côté du stade Pierre Mauroy à Villeneuve d'Ascq, juste à côté de Lille, mais juste avant Rihanna. Rémi, on y va tout de suite. L'actu le sport, c'est parti pour le temps. Hein, pour ce matin. Fort de Rihanna. Wow, et encore une belle journée estivale, soleil. Il fera beau euh, partout, très chaud par endroit L'alerte canicule est maintenue dans 12 départements au moins jusqu'à 16 h Cela concerne le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, l'Allier, la Charente-Maritime, la Mayenne, le Puy-de-Dôme et la Sarthe. Il est conseillé de bien s'hydrater et de se mettre à l'ombre hein, autant euh, que possible. Attention au coup de chaud. Les températures ce matin, 15 degrés à Gap, 16 à Reims et à Lille, 17 à saint étienne et à Lyon, 18 à Orléans, 19 à Marseille et à Perpignan, 21 à Paris, 23 à La Rochelle dans l'après-midi, 26 à Nice, 28 à Marseille, 30 au Havre, 32 à Lille, 33 à Strasbourg, 35 à Beauvais, 36 à Lyon et à Paris et jusqu'à 40 à Angoulême. La pollution, c'est clairement mauvais. Les indices compris partout entre 5 et 7, 5 à Paris et à Marseille, 6 à Bordeaux et 7 à Lyon et à Nice. On a du mal Posner du designer aussi en prépa pour le son. Et là, c'est parti pour l'actu. Fin du deuil national aujourd'hui, 5 jours après l'attaque à Nice qui a fait 84 morts, 19 personnes toujours dans un état critique. Ce matin, les députés doivent voter la poursuite de l'état d'urgence pour 3 mois. Emmanuel Valls n'exclut pas qu'il soit en vigueur jusqu'au début de l'année prochaine. Le gouvernement a confirmé le retour des perquisitions administratives. 10 mesures seront proposées par les républicains qui voteront le texte, mais alors sous condition. Le procureur de la République, François Molins, en a dit plus hier sur le profil de Mohamed Lawesh Boulel. Il avait un intérêt très récent pour la mouvance djihadiste. Cela faisait huit jours qu'il se laissait pousser la barbe. Il ne comprenait d'ailleurs pas pourquoi Daesh ne pouvait pas prétendre à un territoire. L'exploitation de son ordinateur démontre que des recherches ont été faites sur la tuerie d'Orlando, sur le double meurtre de Magnanville, sur Charlie Hebdo et aussi sur Ben Laden. L'acte prémédité en tout cas ne fait plus aucun doute. L'individu est parti plusieurs fois en repérage sur la promenade des Anglais. Six personnes sont toujours ce matin en garde à vue. Trois blessés grave un blessé léger hier soir dans un train régional allemand. Un jeune Afghan de 17 ans a attaqué les passagers avec une hache. Il a été abattu par la police. Le gouvernement parle d'un attentat islamiste. L'individu qui était demandeur d'asile aurait crié Allah Akbar euh, pendant l'attaque. Ça y est, c'est fait. Après un scénario qui a duré plusieurs mois, la FNAC est autorisée à racheter Darty, annonce faite par l'autorité de la concurrence. Mais alors sous condition, la FNAC devra céder l'un de ses magasins en région parisienne et surtout cinq magasins Darty. L'autorité considère que les alternatives offertes aux consommateurs ne sont pas suffisantes pour garantir une concurrence effective. Les deux enseignes vont donc fusionner pour euh, devenir le leader européen de la distribution d'électronique et d'électroménager. Les Bleuets qualifiés pour la demi-finale de l'Euro, l'équipe de France des moins de 19 ans a battu les Pays-Bas hier 5 buts à 1. Belle performance des tricolores et notamment d'Augustin, auteur d'un triplé de Mbappé qui signe un doublé. Euh, prochain match jeudi à 17h pour une place en finale. Merci pour tout Rémi et toi on va te retrouver un petit peu plus tard dans la matinée pour l'actu le sport. il est 7h05, attention, hein, là on se met un titre de Rihanna, This is what you came for. Va-t-on en passer un deuxième Il y en a qui pensent qu'il est trop tôt, qu'on va jamais de jouer deux titres à la suite de Rihanna. Bah, vous avez peut-être tort. Donc euh, préparez-vous, Un hein. peut-être euh, Rihanna a gagné maintenant sur Skyrock, This is what you came for. Si vous entendez derrière par hasard un deuxième titre de Rihanna, envoyez Rihanna au 7-20-20 et c'est 5 places pour voir Rihanna avec Skyrock à Lille. this is what you came for. Lightning strikes every time she watching her, but she's looking at prochain concert en France. heard you good with them soft lips. Yeah, you know word of mouth. The square root of 69 is 8 something, right? Cause I've been trying to work it out. Ah good weed, white wine. Uh, I come alive in the nighttime. Yeah, okay, away we go. Only thing we have on is the radio. Oh, let it play. Say you gotta leave, but I know you wanna stay. You just waiting on the traffic jam to finish, girl. The things that we could do in 20 minutes, girl. Say my name, say my name. Wear it out. It's getting hot, crack a window, air it out. I could get you through a mighty long day. Soon as you go, the text that I write is gonna say. Everybody knows how to work my body. knows how to make me want it. But boy, you stay up on it. You got the something that keeps me so off balance. Baby, you're a challenge. matin, content d'attaquer la journée avec vous, le Morning Rap RB. On va accueillir Fanny, 28 ans, à Nantes en direct. Allô Fanny Allô Bienvenue à toi, Fanny. Bonjour. Bonjour Fanny, tu te réveilles, la petite voix du matin. Euh... Ah, ouais, un peu. Un peu, ouais. Que vient-on euh, d'écouter sur Skyrock, Fanny, à l'instant bah, c'était la double de Rihanna. Exactement, What's My Name et euh, This Is What You Came For. Tu sais ce que tu viens de gagner, Fanny Je vais déplacer pour Rihanna. Tu sais combien t'en as euh... Exactement, voilà, je vois que tu suis en plus, ça fait ah, plaisir. Bah, voilà, bah, bravo à toi Fanny, t'as envoyé Rihanna au 7-20-20, t'as été la plus rapide, donc 5 places pour voir Rihanna samedi soir avec Skyrock du côté du stade Pierre-Monroy à Villeneuve d'Ascq. Ah putain c'est trop trop bien, j'ai trop trop contente. Franchement c'est un truc de fou. <laughs> D'accord, et eh bah ben, tu vas kiffer alors Rihanna. Le premier concert à Lille c'était il y a 3 ans, elle avait tout déchiré donc elle remet ça avec euh, le meilleur public de France à Lille. Euh, ça sera euh, samedi soir à partir de 20h. Bravo Fanny merci, merci. Bisous à toi et puis bon bah, réveil. bonne journée. ouais, ouais, bah, ça va être une bonne journée, je pense. Ouais. <laughs> J'imagine. À plus, Fanny. Bisous. Au revoir. Ciao, ciao. Et restez bien à l'écoute. Hein. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, c'est Rihanna au 7-20-20. Ça va peut-être retomber dans la matinée, on sait jamais. Le morning rapper NB qui continue. Ça va même retourner dans la matinée, c'est sûr. Un hein. Designer, tout de suite, la chanson du Panda sur Skyrock. clubs in Atlanta. Just at the lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting no licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. In the pull up your banner. Hope you killers understand it. I got broads in Atlanta, twisted up being the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a family? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, why is it family? Package full, Danny, selling ball, candy. Man, i the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then they pull up your banner. Hope you killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, Trisha Dolina shoe, sippin' fountain. Credit cards in the scammers, wake up beside you, let designer, over gelati shoe. They be answering rats, I know we clap you. I be pulling my stuff in the finest shoe. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. Black is six, fountain, why is he killing no comma? pop a perk, I got a gorilla. They come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the finding. No niggas, they come and kill you on the counter. Broly is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull it, you find it. Pull up, I'ma flip it. I got bills, pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of money. Those killers pull up in the end, baby. CTDD pull up in the killer, baby. Call a feeling, feel like gon' feel it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shoot it. It's how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the Bobby, you trending. Chop the dawn, doing business in the brave doing the doing the doing the minute. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas split. Panda. Panda panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, just to throw in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the bando. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, panda. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Man on the macho like Randy, the chopper go out for Grammy. Big nigga pull up your bandit, hope we killers understand me. I got broads in Atlanta visit the lean, the family. Credit cards and the scammers. <laughs> Hitting the links in the van. Legacies, family. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, family. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. This nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. Du rap, du rap, du R&B.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 3 h de son tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h avec tous les sons rap R&B de l'été, tous les sons rap R&B des vacances. Il y a Justin en prépa. Justin Timberlake découvert sur Skyrock avec Can't Stop the Feeling. Et la par porte conseil, c'est la nouvelle de Black M. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016. Planète Rap. 2016, plus de 40 titres avec pour la première fois 3 CD, 18 exclus. Exclusive. Signé Skyrock. Avec le nouveau duel Maître Gims. Le nouveau Soprano. Soprano. MHD. Le nouveau SCH. premier sur SCH ça Harmony. Designer. Skyrock Radio. Écoute Skyrock à tout moment. On voit roulette au 72020 et gagne ta nouvelle compile Planète Rap 2016. Avec en plus, en plus, ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat étanche et insubmersible. Planète Rap. Planète Rap. Planète Rap. 2016. La compile officielle pour un été. Promet sur le rap. roulette au 72020. 65 centimes plus coup d'un SMS. Olivier a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's. Alors il croit qu'il peut tourner remporter, même ce Grand Prix de moto. oui, mais Olivier, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. American Nightmare 3. Élection, que vous soyez pour. Souvenez-vous des bienfaits de la purge. Ou contre. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. La purge doit être supprimée sans attendre. Choisissez votre camp. C'est parti. American Nightmare 3. Élection, votez à balles réelles. Le 20 juillet au cinéma. Avec Skyrock. Rappel. Le phare le VA de la section d'assaut est de retour avec un nouveau tube.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 le Morning. morning. morning. Le morning rap et R&B. 6h 9h sur Skyrock. Je suis venu, j'ai vu j'ai failli perdre la raison. Peut-être que j'aurais dû simplement rester dans ma maison. La vie est dure et je ne fais que subir toutes sortes de pressions. Mon passé me rappelle que je dois tout donner dans mon présent. Le futur est flou, demain je ne vais peut-être plus voir mes parents. Mes parents qui se battent pour rentrer voir les leurs au moins une fois par an. Je redoute la fin parce que sur le chemin j'ai dû clairement blesser. Si tu vois que je veux tout stopper, mon ami, faut me laisser. j'ai vu la passion La passion qui te fait faire toutes sortes de choses dans le feu de l'action Le feu de l'action qui brûle peu importe ta décision J'aurais pas dû faire de ma réalité une fiction Peut-être que foncer tête baissée telle est la vraie définition de l'amour La fierté c'est bien mais quand la femme de ta vie te regarde faut que t'avoues J'ai beau faire le dur mais c'est elle qui portait mon enfant avec bravoure Et tout ce qui se passe autour je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup je ne veux pas sortir, je veux m'isoler, je suis déboussolé. Même avec du monde, je me sens seul, je veux m'isoler. Je suis désolé, j'ai cogité toute la nuit. Et j'ai cogité toute la nuit. La nuit porte conseil Black M, Black M qui prépare un tout nouvel album. Il sortira euh, Éternel Insatisfait qui sortira à la rentrée. Il viendra vous le présenter sur Skyrock dans Planète Rap, notamment le soir chez Fred entre 20h et 21h. Là, on est euh, mardi matin. Il est 7h32. Bonjour, bon réveil. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent à l'instant même. Le morning rapper RB avec tous les sons de l'été, tous les sons des vacances, tous les matins sur Skyrock entre 6h et 9h. Le son à Gaden Soul de Ken Jones à écouter tout de suite avec Don't Mind, c'est le découvert Skyrock. C'est juste après l'actu le sport. Il y aura aussi et 50 Cent avec Don Me. Rémi, on y va tout de suite. L'actu le sport, on débute avec le temps. Ah bah que dire, le temps aujourd'hui il fait très beau. Hein. Encore une journée euh, estivale hein, partout. Alors attention encore euh, aux fortes températures. Hein, L'alerte canicule est maintenue dans 12 départements au moins jusqu'à 16h. Alors cela concerne le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, l'Allier, la Charente-Maritime, la Mayenne, le Puy-de-Dôme et la Sarthe. Il est conseillé bien sûr de bien s'hydrater. Et puis si vous avez un petit coin d'ombre, hein, euh, allez-y, ne boudez pas votre plaisir parce il va faire très chaud, 15 degrés ce matin à Grenoble, 16 à Besançon et à Lille, 17 à Lyon et à Cherbourg, 18 à Blois, 19 à Marseille et à Toulouse, 20 à Nantes, 21 à Bordeaux et à Paris. Au meilleur de la journée, 27 à Montpellier, 28 à Marseille, 31 à Lorient, 32 à Lille, 33 à Nîmes, 35 à Dijon, 36 à Lyon et à Paris, 37 à Bordeaux, 38 à Poitiers et 41 tout de même du côté de Brive, la Gaillarde. La pollution, c'est clairement mauvais avec ces températures assez élevées. Les indices sont compris partout entre 5 et 7, 5 à Paris et à Marseille, 6 à Bordeaux, 7 à Lyon et Nice. L'horoscope de l'amour, c'est dans moins de 20 minutes et là, c'est parti pour la cul. Les hommages qui se sont multipliés hier partout dans le pays, notamment avec la minute de silence à midi, fin du deuil national, cinq jours après l'attentat de Nice qui a coûté la vie à 84 personnes. Manuel Valls était sur place. Il a été copieusement sifflé et hué en quittant la promenade des Anglais. Un comportement indigne d'une petite minorité, selon le Premier ministre. Hier soir, une chaîne humaine a déplacé les centaines de fleurs, de peluches et de bougies déposées sur la prom réouverte totalement. La Marseillaise a été en tonné puis applaudi dans une ambiance pleine d'émotion. Une sorte de bûcher a même été installé sur les lieux où le terroriste a été tué. On y trouve des mégots, des pierres, des mots d'insultes ou encore des mouchoirs usagés. Euh, du côté des réactions politiques, on devra en savoir plus aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Les députés doivent voter la poursuite de l'état d'urgence pour trois mois. Le gouvernement a confirmé le retour des perquisitions administratives. Enfin, le procureur de la République de Paris, François Molins, en a dit plus sur le profil de Mohamed Laouesh Boulel. Il avait un intérêt très récent pour la mouvance djihadiste. Cela faisait huit jours qu'il se laissait pousser la barbe. Il ne comprenait pas pourquoi Daesh ne pouvait pas prétendre à un territoire. L'acte prémédité ne fait plus aucun doute. si personne de son entourage sont toujours ce matin en garde à vue. 600 policiers mobilisés à Corinthe, dans le Var, à une soixantaine de kilomètres de Toulon. Un incendie s'est déclaré hier après-midi pour des raisons qui restent à déterminer. Au moins 400 hectares de végétation ont été brûlés. Des canadaires sont sur place pour prêter main forte. La préfecture précise qu'il n'y a aucun blessé et qu'aucune évacuation n'a été mise en place. Le début cette nuit à Cleveland de la convention républicaine qui va désigner, vous le savez, Donald Trump comme candidat à l'élection présidentielle américaine. Ambiance euh, un petit peu tendue sur place. L'homme d'affaires est arrivé sur scène cette nuit sur l'air de We Are the Champion. Le milliardaire a affirmé qu'il allait conduire son parti vers la victoire. Un discours ponctué d'applaudissements, mais aussi de nombreux sifflets. Le futur candidat est encore très loin de faire l'unanimité. Et puis des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Le triple ballon d'or se repose actuellement en vacances après s'être blessé au jeu nous euh, pendant la finale de l'Euro contre la France. Il a publié une petite vidéo sur les réseaux sociaux, la histoire de rassurer tout le monde. L'attaquant du Real a dit, je cite, Salut à tous, je voulais juste embrasser mes fans et leur dire que tout va bien, je vais revenir beaucoup, beaucoup plus fort. Il souffre d'une entorse du ligament interne du genou gauche et devrait revenir pour la troisième journée du championnat espagnol d'ici euh, la mi-septembre. Et toi Rémi, on va te retrouver dans la matinée, tu seras là, pas de blessure au genou, au taquet en pleine forme pour l'actu et pour le sport. Jones, le, son Soul de l'été, on se met Don't Mind maintenant et Jeremiah avec 50 Cent aussi, c'est Don and Me. Hola. Hola, She telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson. that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da, Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da, Then she said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. African American for sure. I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, fuck he gon' say? Hey, telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from, no matter to me, to me.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 Ass black, but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape. She on candid camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina. She from Arizona. Then I met a girl in Cali. I never disown her. She got that high grade. Her we come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. Don't matter to me, to me. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star. She said, Konnichiwa. She said, Pardon my French. I said, Bonjour, my da. Then she said, Sabate. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, Hola, come on, star said, Konnichiwa. She said, pardon my French. I said, Bandu Mara. Then she says said, Sabase. And I said, Nabule. No matter where I go, go. You know I said, hola, como esta? She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, my da, Then she said, sabase. And I said, nabule. No matter where I go, go. you know I love them all. Rap, rap and R&B non-stop. Non-stop. Non-stop. Skyrock. Skyrock. Skyrock. She want it, I can tell she want it. Want me to push up on it, for she know where I'm all on it. We get the party going, liquor flowing, this is fire. 50 and Jeremiah, number one, there's nothing higher get it, get it. I see you, baby. Work it, work it, <laughs> work it. Just put it down, down. Get it, get it. Put it down, break it, break it. Down. Okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gonna put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be not owning this Vicky. Heard you got that sticky. Let's go and take nine shots. We'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Had, had, had that river running. Keep you gunning till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, oh, you look so sweet. What you working, palace? Look at your physique. Girl, you are a beauty. Well, well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Sorry, you a and party jumping. that she's a perfect ten. She rock her hips and roll her hips and drop it down like it's nothing. She shit just like an hourglass. You see how fast an hour pass. Time flies when I'm on that ass, but I won't put our shit on blast. Work it like a pro, sitting watch it go. Do a thing out on the floor. She bouncing fast and shake it slow, so sexual, incredible. She beautiful, she edible. I got her, I won't let her go. I ain't seen nothing better, yo. Look how she twerk it, the way she work it, make me wanna hit it, hit it. Heaven when I'm in it, in it. If I do not. Fit, it. I'm gonna make it. Girl, you can take it. Don't stop. I like get it, the get it. ride with that booty 7h42, jamais Skyrock ne vous a joué autant de sons dès le matin. C'est le Morning Rap R&B avec Jeremiah et 50 Cent pour euh, Don On Me. On n'arrête pas le son de Joule euh, tout de suite avec Emotion et la nouvelle des 21 pilotes c'est Ride. C'est Jojo Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. C'est Jojo Joule sur Skyrock. Rappé R&B non-stop. les vrais, faut que je les raisonne pourquoi Je fais ce que je peux pour mes potos Et font ce qu'ils peuvent pour moi À tout moment je peux sauter Je prends la vie comme un tournoi Tu peux et partir de là Alors imagine-moi Je pense même plus à verser des larmes Je fais que ta fait comme un chinois the people that time on my time on my ride. la nouvelle des 21 Pilots sur Skyrock à 7h49 dans le Morning Rapper NB, le Morning Rapper NB qui continue. Attention, on est le 19 juillet. Aujourd'hui, ça marque euh, l'arrivée de Rihanna en France, sa première date avec Skyrock. Ça sera ce soir du côté du Parc OL à Lyon, la tournée française de Rihanna qui s'arrêtera samedi soir du côté du stade Pierre-Mauroy à Villeneuve d'Ascq et le 30 juillet au stade de France à Paris-Saint-Denis. On a des invites, des places par 5 à vous offrir sur Skyrock en ce mardi matin. Il y a déjà Fanny la Nantaise hein, qui a gagné euh, ses invites. C'était il y a trois quarts d'heure principe du jeu. Dès que vous entendez deux titres à la suite de Rihanna, vous envoyez Rihanna au 7 20 20. Vous repartez avec vos places par 5. Et dans quelques secondes, que va-t-on écouter Rihanna avec Drake pour Work. Va-t-on passer un deuxième titre de Rihanna derrière Peut-être, peut-être. Et il y a votre horoscope de l'amour aussi. C'est dans 55 secondes. C'est à pas louper. ça va aller, le nouveau tube de Kaina Samet, extrait de son prochain album. Ça va aller, disponible en streaming et sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On retrouve Patrick en direct du Tour à Amiens. Alors, une étape pleine de surprises aujourd'hui. Oui, ici chez Ibis Styles, on offre des sacs cadeaux pleins de surprises aux enfants. Alors, des sacs cadeaux avec à l'intérieur, bah attendez, montre-moi ton sac, mon petit. Non mais montre-moi ton sac mais où tu vas Cet été, à partir de seulement 35 euros la nuit chez Ibis Budget, vous aussi faites le tour de France des hôtels de la famille Ibis. Conditions et réservations sur ibis.com. Ibis, Ibis Styles et Ibis Budget, des marques Accor Hôtel. Il est 8h moins 10, c'est parti pour votre horoscope de l'amour. On est le mardi 19 juillet. C'est 0 sur 5 de puissance amoureuse pour les lions et pour les poissons. Et certains d'entre vous qui risquent de se retrouver piégés dans la friend zone. 1 sur 5 pour les béliers et pour les versos cramés à 10 km. C'est le moment de revoir vos méthodes de séduction. 2 sur 5 de puissance amoureuse, les taureaux et les vierges avec des acrobaties euh, verbales un petit peu trop risquées. 3 sur 5 de puissance amoureuse, scorpion et sagittaire. C'est votre intelligence sociale qui vous permettra d'élargir vos cercles. 4 sur 5 pour les Gémeaux et pour les cancers d'humeur taquine et détendu, vous recevrez des signes d'intérêt. Et enfin, les balances et les capricornes, vous allez tout simplement doubler et anéantir la concurrence. Les balances et les capricornes avec 5 sur 5 de puissance amoureuse. Morning Rapper NB qui se poursuit. Un titre de Rihanna maintenant, c'est Work avec Drake. Si jamais il y a un deuxième Rihanna derrière, vous savez ce que vous avez à faire. Un hein. Rihanna au 7-20-20 et ses 5 places pour voir Rihanna à Lille. the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. It's tell me I be work, work, work, work, work, work. get done, done, done, done at work, come over. We just need to slow the motion. Don't get out of the way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got is trying to end me off. Yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, work, work, work, work, work. It's me out there, work, work, work, work, work. It's Pásame para guava, guava, guava. When you walk out, la, la, la, la, la, la. When my première fois que tu l'as entendu à la radio. Ça se passe sur Skyrock. Yeah. Skyrock. Skyrock. Le morning. Le morning. Rap and R&B. 6h, 9h sur Skyrock.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 Triple compile que vous allez gagner d'ailleurs dans la roulette en ce euh, mardi matin sur Skyrock. On vous l'offre avec l'enceinte. allez là entre mes mains, la Monster Backfloat. Elle vaut 150 euros. Préparez-vous, on va vous donner un, premier top inscription pour la roulette d'ici à 9h du mat. Le premier, euh, le Morning Rapper RB qui continue sur Skyrock. Le Morning Rap RB avec Drake qu'on va écouter tout de suite. C'est One Dance. On se mettra aussi Linon des Major Laser, c'est juste après ça. Sans places de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite. Envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Max a encore gagné au jeu American Summer de McDonald's, alors il croit qu'il peut tout emporter, même ce titre de champion du monde de beatbox. Oui, mais Max, c'est chez McDonald's que tu gagnes à tous les coups avec le jeu American Summer. Et là, tu n'es pas chez McDonald's. En ce moment, gagnez l'un des millions de cadeaux en jeu. Et en plus, jusqu'à 5000 euros à gagner par jour par tirage au sort en utilisant votre code chance sur mcdonalds.fr. Jeu gratuit sans obligation d'achat du 15 juillet au 2 août. Voir règlement complet du jeu sur mcdonalds.fr et en restaurant. Alonso elle va te dépouiller, ça y est. Elle c'est une bombe, c'est une kamikaze. Soleil de minuit, elle fait tomber les hommes sous son bras Elle provoque des blagues. Alonso, nouvel album disponible. En concert au Dôme de Marseille le 26 novembre. Le Morning Rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. C'est reparti le Morning Rap R&B avec le hold-up de Beyoncé tout de suite euh, sur Skyrock et Drake comme promis derrière avec One Dance. They don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. step down. They don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. Something don't feel right because it ain't right, especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or oh, like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up, what's up, what's up? I hop up up up, up and get my swag on. I look in the mirror and say, What's up? What's up? What's up? What's up? 8h de mardi matin, le 19 juillet, on est au taquet pour attaquer la matinée. Le morning rap R&B, c'est plus de son dès le matin sur Skyrock avec One Dance de Drake. On vous l'a promis, ça arrive. Il y aura les Major Laser aussi avec Lindon. Mais là, il est grand temps de faire un point sur l'actuel sport. Rémi, c'est parti. Le temps pour aujourd'hui. Des bonnes nouvelles, des trop bonnes nouvelles ah, même. des trop bonnes nouvelles. Il fait avoir trop chaud par endroit. Là, l'alerte canicule est maintenue dans 12 départements au moins jusqu'à 16h. Alors, je vous donne les départements concernés. Le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Vendée, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Haute-Vienne, la Charente, l'Allier, la Charente-Maritime, la Mayenne, le Puy-de-Dôme, mais la Sarthe. Il est conseillé de bien s'hydrater et de se mettre euh, à l'ombre autant euh, que possible. Les températures ce matin, 15 degrés à Gap, 16 à Reims et à Lille, 17 à Saint-Etienne et à Lyon, 18 à Orléans, 19 à Marseille et à Perpignan, 21 à Paris, 23 à La Rochelle. Et dans l'après-midi, il fera 26 à Nice, 28 à Marseille, 30 au Havre, 32 à Lille, 33 à Strasbourg, 35 à euh, Beauvais, 36 à Lyon et à Paris, 38 à Angers, 39 à Blois et 40 du côté de Angoulême. La pollution, bah, c'est clairement mauvais. Les indices sont compris ce matin entre 5 et 7, 5 à Paris et à Marseille, 6 à Bordeaux et c'est à Lyon et à Nice. On revient sur les dernières infos sportives, c'est juste après l'actu. Trois blessés graves et un blessé léger hier soir dans un train régional allemand. Un jeune Afghan de 17 ans a attaqué les passagers avec une hache. Il a été abattu par la police. Le gouvernement parle d'un attentat islamiste. L'individu qui était demandeur d'asile aurait crié Allahu Akbar pendant l'attaque. Fin du deuil national aujourd'hui, cinq jours après l'attaque qui a fait 84 morts à Nice, 19 personnes toujours en état critique ce matin. Les députés doivent voter la poursuite de l'état d'urgence pour trois mois. Manuel Valls n'exclut pas qu'il soit en vigueur jusqu'au début de l'année prochaine. Le gouvernement a confirmer le retour des perquisitions administratives. Dix mesures seront euh, proposées par euh, les Républicains, l'opposition, qui euh, voteront le texte sous condition. Le procureur de la République de Paris, François Molins, en a dit plus hier concernant l'enquête sur le profil de Mohamed Lawedge Boulel. Il avait un intérêt récent pour la mouvance djihadiste. Il se faisait pousser la barbe depuis huit jours, par exemple. L'exploitation de son ordinateur démontre que des recherches ont été effectuées sur la tuerie d'Orlando, sur le double meurtre de Magnanville ou encore sur Charlie Hebdo et Ben Laden acte prémédité ne fait plus aucun doute. L'individu euh, est parti plusieurs fois en repérage sur la promenade des Anglais. Six personnes ce matin sont toujours en garde à vue. La purge qui se poursuit après le putsch manqué en Turquie. 9000 policiers et gendarmes ont été limogés. 7500 juges et procureurs euh, pareil. La communauté internationale s'inquiète. Le président Erdogan affirme que le droit sera respecté. Une décision très attendue aujourd'hui du comité international olympique. On saura dans quelques heures si la Russie peut ou non participer au JO de Rio à Paris partir du 5 août. Un nouveau rapport accablant a été publié hier où la Russie est accusée euh, de dopage d'État, conséquence d'un article paru dans le New York Times qui a révélé un système généralisé de dopage en faveur des athlètes russes au JO de Sochi en 2014. Et puis le repos du guerrier pour les coureurs de la grande boucle. Ça va pas faire de mal aujourd'hui, pas d'étape. Hier, c'est Peter Sagan qui s'est imposé pour la troisième fois, victoire au sprint. Christopher Froome reste avec le maillot jaune du leader sur les épaules. Et toi, Rémi, on va te retrouver tout à l'heure. Tu seras là au taquet pour l'actu pour le sport. À tout à l'heure. Rocking on your radio. radio. Yeah. Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. non-stop. Baby, I like your stuff.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 Wait, wait, wait, wait. wet. more time I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got an Hennessy in my hand. One more time for I go. Higher powers taking a hold on me. Rap and R&B, rap and R&B, rap et R&B, Skyrock. Urban Music, Le morning rap et R&B, R&B, 6h 9h sur Skyrock. DJ Just sur Skyrock avec Lynn On à 8h11. On n'arrête pas le son. Zaro avec euh, MHD en nouveauté maintenant avec Laissez les Kuma dans le morning rap et RB.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 Pourquoi verbaliser L'ambiance rouge. J'ai les oreilles qui sifflent. Tout le monde qui n'a pas And I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dog. Ten toes down, dog. Love and the loyalty, that's what we stand for. Uh-huh. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Like who gon' try us? Feeling the world go against us. So we put the world on our shoulders. you? Take my hand through the I torture you. I'm a slave to your for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. I'm just a sucker for pain. I've been with my it don't matter, you don't know me. I've been rolling with my team, we the illest on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just posted getting crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up, cause I know what. We've been loyal, we've been fan, we the ones you're trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I've been busting, no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy. Like, what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload up, I know what what up, I know what up. I torture you. devoted to destruction. A full dosage of detrimental dysfunction. I'm dying slow, but the devil trying to rush me. See, I'm a fool for pain. I'm a dummy, might cut my head off right after I slit my throat. Tongue kiss a shark. Got jealous bitches up in the boat, eating peanut butter and jellyfishes on toast. And if I get stung, I get stoked. Might choke like I chewed a chunk of charcoal. Naked in the North Pole. That's why my heart cold, full of sorrow. A lost soul, and only Lord knows when I'm coming to the crossroads. So I don't fear shit shit for tomorrow. And I'm a sucker for pain. It ain't nothing but pain. You just fucking complain. You ain't tough as you claim. Just stay up in your lane. Just don't fuck with Lil Wayne. I'ma jump from my plane or stand in front of a train. Cause I'm a sucker for pain. Used to doing bad, now we feel like we just now getting in. Getting getting getting Ain't got no other way, so we started and finished it. Finish it. No pain. No pain game. Never stand down, made our own way. Never going slow, we pick up the pace. This is what we wanted from a young age. No emotion, that's what business is. Lord have mercy on the witnesses. begging, begging, begging for more pain. Got me begging, begging, begging, begging, begging, begging for more. Gros son appuyé sur Skyrock dans le Morning Rap R&B pour attaquer la journée à 8h19. On vient d'écouter Lil Wayne sur Skyrock avec Wiz Khalifa. C'est Soccer for Pen. On vous rappelle l'alerte météo, alerte canicule sur les départements du Maine-et-Loire, de l'Indre, de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, la Haute-Vienne, les Charentes, l'Allier, la Charente-Maritime, la Mayenne, le Puy-de-Dôme et euh, la Sarthe. Voilà, de la chaleur dans, dans toute la France et le Morning Rap R&B qui continue le son d'Alicia Keys en prépare. In Common d'Alicia Keys et Soprano aussi avec Le Diable ne s'habille plus en Prada. 100 places de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. This Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ah en ont bah, du caractère Et un coulommier qui en a aussi, hein Pour seulement 1,89€ les 350 grammes. Du coulommier de caractère à 1,89€ chez Lidl C'est le même prix partout Oui, le même, partout en France. Face à ce coulommier saveur de l'année 2016, patron nous au mieux, <laughs> on coule. Je ça, on coule au mieux. Tu es mal, hein Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 23% de matière grasse sur produits finis, 5,40€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 26 juillet. Pour votre santé, limitez les aliments gras, lait et sucrés. Vita, son nouveau hit avec Jules. Ça les dérange, le nouveau single de Vita Vidjoul disponible. Showroomprivé.com présente Ce joli sac à main, livré tout de suite demain Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui Ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle Il sera accompagné d'un petit déshabillé Elle est livrée vite fait avec Showroom Privé les grandes marques jusqu'à moins 70% et livrées en 24 heures, c'est le service demain chez vous de showprivé.com Il est urgent de se faire plaisir. Offre valable sur les ventes labellisées demain chez vous. Lucas, j'ai dit pas de portable à table. Non mais je te le dis, on nous ment. Tout ça, c'est un coup des services secrets, je le sais, je, l'ai lu sur Internet. Et moi, on m'a parlé des Illuminati, tu connais Non. C'est une société secrète qui dirige le monde, ils sont partout, il paraît. mais n'importe quoi, vous avez des preuves C'est quoi vos sources Lucas, Papa, maman, faut pas croire tout ce qu'on entend. Hein. Théorie, rumeur, complot, prenons du recul et vérifions toujours l'info. Retrouvez comment distinguer le vrai du faux sur ontemanipule.fr. Midas a 40 ans. Super Eh bien, Midas, euh, vous faites quoi pour moi Il faut que je change mes plaquettes de frein. On vous gâte. Bien Dites-moi plus Jusqu'au 23 juillet, Midas vous offre moins 40% sur les plaquettes de frein. Sur les plaquettes de frein Mais c'est mieux que bien 40 ans, 40%. 40 ans le bel âge. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. Du rap, du rap, et du R&B. Rap and R&B. Skyrock. Skyrock. Urban Music non-stop. Rap, R&B. Le morning rap et R&B. 6h-9h sur Skyrock. Said I'd be gone by five. But it's sunrise and I'm still in your bed. Good night usually means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. somebody like me. You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up Too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me, you must be messed up Too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house. We would just you, and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, and we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest with you, we got way too much in common. Since I'm being honest with you, who wants to love somebody like me? somebody like me, you must be messed up too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you could love somebody like me. We got way too much in common. première fois que tu l'as entendu à la radio. Ça se passe sur Skyrock.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 Depuis que les hommes font pire que Lucifer. et des cadeaux. C'est le morning rap RB tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h. Soprano, le diable ne s'habille plus en Prada. L'un des sons que vous retrouvez sur la triple compile Planète Rap 2016. Regardez la triple compile en allant faire vos courses. Vous la verrez un petit peu partout dans les grandes surfaces. Elle est à gagnant ce mardi matin sur Skyrock avec ça. L'enceinte, la Monster Backfloat on va vous donner le top euh, départ des inscriptions de la première roulette de la matinée dans moins d'un quart d'heure. Morning Rap RB qui continue. Shift Harmony tout de suite avec Work From Home. ou encore SCH. Le Marseillais avec Je la connais juste après l'actu et le sport. Il est pile poil 8h30, on peut pas faire plus à l'heure. Ouais. L'actu, le sport, mis, on y va avec le temps Ah ben il fait beau, il fait chaud aussi par endroits. Aujourd'hui, attention, alerte canicule maintenue dans 12 départements, au moins jusqu'à 16h. Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vendée, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Charente, Allier, Charente-Maritime, Mayenne, puy dôme et Sarthe. Le beau temps va s'inviter partout encore, une journée euh, estivale. Il est conseillé de bien s'hydrater puis d'essayer de, de, trouver un petit coin d'ombre hein, quand même. Les températures ce matin, 15 degrés à Grenoble, 16 à Besançon et à Lille, 17 à Lyon et à Charbourg, 18 à Blois, 19 à Marseille et à Toulouse, 20 à Nantes, 21 à Bordeaux et à Paris. Au meilleur de la journée, il fera 24 à la Grande Motte et sur la serviette d'Argelès, 25 au Touquet, 28 à Deauville, 30 sur le sable de Quiberon et 31 sous le parasol de Saint-Jean-de-Luz. Et puis la pollution, c'est clairement mauvais. Les indices sont compris partout entre 5 et 7. 5 à Paris et à Marseille, 6 à Bordeaux et 7 à Lyon et à Nice. L'horoscope de l'amour, ça sera tout à l'heure aux alentours de 9h10 et là c'est parti pour l'actu. Le temps de l'enquête qui reprend ses droits après la vague d'hommage hier partout dans le pays. Fin du deuil aujourd'hui, cinq jours après l'attaque qui a fait 84 morts à Nice. 19 personnes sont toujours dans un état critique. Les députés doivent voter aujourd'hui la poursuite de l'état d'urgence pour trois mois. Le gouvernement a confirmé aussi le retour des perquisitions administratives. Dix mesures seront proposées par les républicains qui voteront le texte sous condition. Le procureur de la République de Paris, François Molins, qui en a dit plus hier sur le profil de Mohamed Laouèche Boulel. Il avait un intérêt très récent pour la mouvance djihadiste. Cela faisait huit jours qu'il se laissait pousser la barbe. L'exploitation de son ordinateur démontre de, que des recherches ont été faites sur la tuerie d'Orlando, sur le double meurtre de Magnanville, mais aussi sur Charlie Hebdo et Ben Laden. L'acte prémédité ne fait plus aucun doute. L'individu est parti plusieurs fois en repérage sur la promenade des Anglais. Six personnes sont toujours ce matin en garde à vue. Sans doute un nouveau drame de la séparation, cette fois-ci à Metz. Une enquête a été ouverte hier pour retrouver un bébé de 7 mois. Il a été enlevé par son père alors qu'il se trouvait à l'hôpital avec sa mère. L'individu, âgé de 30 ans, est actuellement recherché, mais le dispositif alerte enlèvement n'a pas été enclenché. L'enlèvement se serait déroulé euh, calmement dans un contexte compliqué lié à la garde de l'enfant. Le début cette nuit à Cleveland de la convention républicaine qui va désigner Donald Trump comme candidat à l'élection présidentielle américaine. Ambiance un petit peu tendue hein, sur place quand même. L'ambiance, l'homme d'affaires est arrivé sur scène cette nuit sur l'air de We Are the Champion. Le milliardaire a affirmé qu'il allait conduire son parti vers la victoire. Un discours ponctué d'applaudissements mais aussi de nombreux sifflets preuve que le futur candidat est encore très loin de faire l'unanimité. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo, le triple ballon d'or se repose actuellement en vacances après s'être blessé, vous le savez, au genou pendant la finale de l'Euro contre les Bleus. Il a publié une petite vidéo sur les réseaux sociaux histoire de rassurer tout le monde. L'attaquant du Real dit, je cite, salut à tous, je voulais juste embrasser mes fans et leur dire que tout va bien, que je vais revenir encore plus fort. Il souffre d'une entorse du ligament interne du genou gauche et devrait revenir pour la troisième journée du championnat espagnol d'ici la mi-septembre. Et puis les Bleus est qualifié pour la demi-finale de l'Euro. L'équipe de France des moins de 19 ans a battu les Pays-Bas hier 5 buts à 1. Belle performance des tricolores et notamment d'Augustin, auteur d'un triplé, de Mbappé qui signe un doublé. Prochain match jeudi à 17h pour une place en finale. Eh ben, on suivra tout ça grâce à en plus. D'accord, eh ben, <laughs> une petite revanche. <laughs> ça roule Rémi, on te retrouve demain matin. À demain. ciao. ciao.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 Take it to the ground, pick it up for me. Look back at it all, I'm for me. Put it right like my time, she. She ride it like a 63. I'ma buy a new Celine. Let her ride in the forest with me.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 S, K, Y. Premier sur SCH. Non, ouais, je la connais. Non, je la connais. Ouais, je la connais. connais mes temps. J'en déduis que t'es pas né d'hier. Je m'en parle en plus, c'est vrai qu'on manque de temps. C'est nous deux, c'est l'heure, nous deux, dans la pièce principale ou dans la salle de bain. Franchement, j'en ai rien à foutre. Je vois tes formes, tu tiens les rênes et t'aimes serrer fort. Pas brasser l'air. Achetons une grande ville à 100 TVA. je la connais. Non, je la connais. je la connais. Car je la connais. la France à la rentrée. CH le Marseillais sur Skyrock avec Je la connais. Il est 9h-20 du beau temps, soleil et chaleur. Dans toute la France, le morning rapper NB qui continue avec euh, Designer, le New Yorkais maintenant, pour la chanson du Panda et la nouvelle d'Alonso des psychiatres de la rime aussi avec Binta sur Skyrock. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out to for granted. Then the bullet, your bandit killers understand me. I got broads in Atlanta, twisted to be in the family. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the looks in the van. Legacy, family, why is it look like a panda? Going out like a Montana, honey killers on their hands. Legacy, family, why is it family? Package full, Danny, selling ball, candy. Man out the macho like Randy, the chopper go out to for granted. Then they pull up your band. hope the killers understand me. Hey! Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. I get broads in Atlanta, chasing the sipping fountain. Credit cards and the scammers, wake up beside you, shoot, let designer, over to lettuce you. They be anti rent, I know we clavish you. I be pulling us up in the finest you. I got plenty just stuff with Bugatti, but look how I try to shoot. six, found Why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla, they come and kill you with bananas for feelings. I feel it, pull up in the fountain, no niggas, they come and kill you on the comma. Broly is dancing bigger than the pound, go out to the Grammy, but pull it, you find it, fill up, I'ma flip it. I got people pull up and they get it. I got niggas discount for digits, say you make you a lot of money. No killers pull off in the baby. CTDD pull off in the killer, baby. Call a feeling, feel like gon' fill it, baby. Lift up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, gon' kill it, baby. Get it. I got broads yeah, I get it. I got cars, yeah, I shoot it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bonds when he spinning the Bobby, you it. Chop the dawn, doing business in the brave, doing the doing the doing the feeling. I begin to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta be in the family. Credit cards and the scammers. Hitting the licks in the band. Legacies, family. Way and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Package full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Big nigga pull up your bandit. Hope we killers understand me. I got broads in the line twisted up being the fan. Credit cards and the scammers, <laughs> hitting the licks in the van. Legacy, fan. Why is he look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on their hands. Legacy, fan. <laughs> Why is he panda? Package full, Danny. Selling ball, candy. Man out the macho like Randy. The chopper go out for granted. Then nigga pull up your banner. Hope the killers understand me. panda, Promis sur le rap, sur le rap, premier sur les Skyrock, Skyrock, Skyrock, le morning rap R&B. R&B, 6h-9h sur Skyrock. Binda dans sa vie, elle consomme les hommes des autres sans aucun remords. Elle a pris du galant, traîne de chicha en chicha, mais plus dans les blocs. Sa physionomie, elle est plutôt jolie, donc elle surjoue de son corps. Elle te fera pigeonner, pigeonner, pigeonner, pigeonner jusqu'à ta mort. tellement décon, con, t'en veux encore. Oui, parce qu'elle est bonne. Des boules sur la piste Dans danse, tout le monde voudrait la follow. Analyse le matos, mon poteau, pour la soulever, faut plus qu'un permis moto. Et t'as donné soif, tu veux la consommer, consommer son boule, c'est de l'eau. Et t'as fait trop mal, trop mal, trop mal, trop mal, ce bout, on a la nuit. pas dans sa douche. Elle voit que le côté finance, un euro tu n'as pas, elle trace sa route. Le SMIC et ça minable, elle cherche des foutes qui posent du lourd. Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes tasse toi tu veux ta place et tu rêves, t'es fous Et quand tu consultes son portable, ne sois pas étonné de voir le monde. Des tas de conquêtes tasse toi tu veux ta place, mon pote, tu rêves debout. T'as café t'es C'est pour ma sur les nouveautés, c'est Skyrock Binta, le nouveau son d'Alonzo Alonso, le collègue de, Soprano au sein du groupe Les Psychiatres de la Rime. Londres, le Marseillais. 8h47, du son et des cadeaux. Le morning rap R&B tous les matins sur Skyrock de 6h à 9h avec une question très importante à vous poser sur Skyrock en ce mardi matin qui veut l'enceinte à la Monster Bag Float. Elle est entre mes mains, elle vaut 150 euros. La fameuse enceinte qui flotte, vous pouvez l'amener euh, à la plage, à la piscine. L'enceinte à gagner maintenant sur Skyrock avec aussi votre triple compile, la triple compile Planète Rap 2016, la triple compile de l'été. Il y a les deux à choper dans la roulette. Les inscriptions, c'est maintenant à première roulette de la matinée. Vous connaissez le principe. Vous envoyez roulette au 7 à 20 20. On tire au sort parmi tous vos messages. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Hein. Le mardi matin, c'est un petit peu comme le lundi. Hein. C'est pas forcément le jour où il y a le plus de participants. Donc allez-y, tentez votre chance. Et pour vous, roulette au 7 20 20, vous stoppez la roulette en direct dans moins de 10 minutes. I took a in Ibiza, Mike Posner en prépa. Niska aussi pour Mustapha Jefferson. Et votre horoscope de l'amour dans 1 minute 01. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, si je vous dis, l'Asie est à nos portes. Je te réponds, arrête de faire des chichis. Ah oui, mais justement, dès demain, chez Lidl, ils font pas de chichis. Hein. La boîte de litchi de 255 grammes est à 99 centimes. Moins d'un euro la boîte de litchi chez Lidl C'est pas vrai. Ah chichi, c'est le vrai prix patron, 99 centimes. Et des litchis euh, pelés et dénoyautés. Hein. vrai comme nous quoi, on est mal. Hein. Ah oui, très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 3,88€ le kilo. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Midas a 40 ans. Super Eh bien, Midas, euh, vous faites quoi pour moi Il faut que je change mes plaquettes de frein. On vous gâte. Bien Dites-moi plus Jusqu'au 23 juillet, Midas vous offre moins 40% sur les plaquettes de frein. Sur les plaquettes de frein Mais c'est mieux que bien 40 ans 40%. 40 ans le bel âge. Qui dit mieux, dit Midas. Voir détails dans les centres participants et sur midas.fr. 9h10, le mardi 19 juillet, c'est parti pour votre horoscope de la mort Juste avant d'écouter Mike Posner et le son de Niska, c'est 0 sur 5 de puissance amoureuse malheureusement pour les lions et pour les poissons, avec certains d'entre vous qui vont se retrouver coincés dans la friend zone. 1 sur 5, les béliers et les versos cramés à 10 km. Hein. C'est le moment de revoir votre technique de séduction. 2 sur 5 de puissance amoureuse, les taureaux et les vierges avec des acrobaties euh, verbales un petit peu trop risquées. 3 sur 5 de puissance amoureuse pour les scorpions et pour les sagittaires, c'est votre intelligence social qui vous permettra d'élargir vos cercles. 4 sur 5, Gémeaux et Cancer, d'humeur taquine et détendue, vous recevrez des signes d'intérêt. Et enfin, les balances et les capricornes, vous allez tout simplement doubler et anéantir la concurrence balance et capricorne avec 5 sur 5 de puissance amoureuse.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 sur les nouveautés. Skyrock, Skyrock, premier sur le rap. Le morning rap R&B, 6h-9h sur Skyrock. sur Skyrock. Mustapha Jefferson, il y a le 9-12 en prépa avec Maxime, le 9-12 de l'été. Maxime, que va-t-on écouter ce matin Salut Vincent, euh, plein de sons à écouter, Rapper NB non-stop, Beyoncé Hold Up, c'est euh, le début de l'émission, il y aura juste après la BO de Camping 3, Maître Gims avec ma beauté, et puis classique, Black Eyed Peas, Let's Get It Started, ça arrive très très vite Vincent. Eh ben, on y va tout ça juste après la roulette. Skyrock, t'offre ta toute nouvelle compile Planète Rap 2016, plus ton enceinte Bluetooth Monster Backfloat. Allô Marie Bonjour Vincent Bonjour Marie, sois la bienvenue sur Skyrock Outro. Merci. Merci. Le Pas-de-Calais, tu représentes, tu vas tenter ta chance, hein, tu vas tenter de gagner l'enceinte, la Monster Back Float, avec aussi la triple compile Planète Rap 2016, tout est à l'intérieur de la roulette. Marie, quand tu veux, à toi de jouer, tu stop Attention. Stop tu pousses jusqu'au bout, hein. C'est ah bien. Ah bah oui, forcément. Et la roulette qui s'arrête. Alors pour toi, la triple compile, un hein, Rap 2016, elle est bien classée dans les, euh, dans les ventes de compile. Il y a euh, tous les sons de Skyrock à l'intérieur. Donc voilà, il y a, 3 CD, 40 sons et c'est pas tout entre mes mains. Elle est là, tu entends le bruit de la boîte. De la... Oh, trop génial pour les vacances. Exactement, l'enceinte, la Monster Back Float. On va te faire un paquet, on va te l'envoyer à la maison, tu l'auras dans ta boîte aux lettres. Elle vaut 150 euros, elle flotte sur l'eau, à la mer, à oh, la piscine. Oh, génial, trop génial, je suis trop content. T'avais prévu des trucs pour les vacances bah, c'est euh, fin août, mais oui, on part, euh, on part dans le sud. <laughs> D'accord, bah voilà, bah t'auras l'enceinte, tu pourras la faire flotter euh, dans le sud, voilà, sur la Méditerranée. <laughs> Ouais, voilà. Voilà Marie, bah profite bien, courage pour ton travail avant tes vacances et puis je te dis à très bah, bientôt. Merci beaucoup, à bientôt Vincent. Bisous Marie, ciao ciao. Et puis il y aura encore des roulettes à stopper en direct à hein, la prochaine. Avec Maxime, vous pouvez vous inscrire d'ailleurs dès maintenant à hein, vous envoyer roulette au 7 20 20. Showroomprivé.com présente une jolie robe à fleurs sur son vélo moteur, un chapeau rigolo quand elle est au boulot, un mini short très chouette, direct sur sa tablette, une robe très mignonne sur son petit téléphone avec l'appli showroom privé. Elle peut plus rien rater. Jusqu'à moins 70% sur les grandes marques, c'est tout le temps avec l'appli privé.com. Il est urgent de se faire plaisir du cidre. À l'apéro de l'an zéro, le cidre du roi Arthur s'était envolé. Hein, tout accusait ce fourbe de Jules César. Ah, c'est pas moi, j'avais poney. Mais arrête tes salades, César. Bon, j'avoue, je suis venu, j'ai vu, je l'ai bu. Mais Guenièvre sauva l'apéro. Elle avait des petites bouteilles de cidre au frigo. Doux, brut ou rosé, chacun son préféré. Pas touche, César. Aïe. Le cidre rosé, c'est pour mon Jules. Depuis ce jour, les petites bouteilles de cidre à l'apéro, quelle fraîche idée. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pensez bien fort au métier de vos rêves. C'est agréable, n'est-ce pas Et maintenant, dites-moi ce qui vous empêche de le faire. Votre âge peut-être Les enfants qui prennent du temps mais du coup, avez-vous pensé au CNED Avec le CNED, profitez de formations à distance quand vous voulez et où vous voulez. C'est facile. Avec les contenus personnalisés du CNED, concentrez-vous seulement sur le métier que vous voulez. Chaque année, le CNED accompagne plus de 220 000 personnes vers la réussite, en France comme à l'étranger. Une façon de vous dire que vous n'avez pas rêvé Rendez-vous sur CNED.fr. CNED, connectez à votre avenir pour vos pneus, vous passez des heures à chercher les moins chers. Eh bien Fred, non. Non, moi je suis sûr d'avoir les moins chers. Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Là, Fred change ses pneus chez Noroto. Et être détendu avec son budget auto, c'est facile avec Noroto. Tous les pneus sont en permanence au prix les plus bas. Sinon, on vous rembourse la différence. Noroto. Modalité en centre et sur noroto.fr. Le Morning Rap R&B. 6h-9h sur Skyrock. Le Morning Rap R&B de retour demain matin sur Skyrock. La c'est avec Arwewe qui est juste derrière le 9-12 avec Maxime. L'impression d'une vie dans le noir. L'ennui éteint tous nos espoirs. Inconscient, une vie illusoire et incapable de voir sans en avoir l'air. Tu construis l'histoire, à chacun sa gloire. S'arrêter, quelques heures sans allaient. especially coming up after midnight. I smell your secrets, and I'm not too perfect to ever feel this worthless. How did it come down to this? Scrolling through your call list. I don't wanna lose my pride, but I'ma fuck me up a bitch. Know that I kept it sexy, and know I kept it fun. It's something that I'm missing, maybe my head for one. What's worst, looking jealous or crazy? Jealous or crazy? Or like being walked all over lately, walked I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down they don't love you like I love Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage, still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your shades. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you. But y'all know we were made for each other, so I find you and hold you down. Missing, say, hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love me like I love you. it's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, five star, sexy loving in the car. Like make that wood, like make that wood, Holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy. Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you slow down. They don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Oh, love, they don't love you like I love you. Oh, down, they don't love you like I love you. I <laughs> hop up off my bed and get my swag on. I look in the mirror, say, what's up? What's up, what's up, what's up? I hop up up my bed and get my swag on.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 radio. Sky. Sky. Rock. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got five minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. To lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. Turn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it? The P's are do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk to through it step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Yo. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, get started. This is the time you can't stand still, Just and bang your spine. Just bob your head like me, Apple D. Up inside your club or in your Bentley. Get messy, loud and sick. Your mind fast, mama on another head trip. So come down now, do not correct it. Let's get ignorant, let's get hectic. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoked, get started, get started, get started. running, running, and running, running, and running, running, and running, running, and running, sur Skyrock. Skyrock. Rap et R&B non-stop. Quand je parle, je fais. Rester vrai, j'essaie. Tu crois que j'en fais trop On peut tous glisser, y'a que Dieu qui sait. Je me quand j'en sais trop. Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, font que m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Oh, non non Ils m'ont fatigué, sont pleins de sales idées, à trop m'analyser. Moi je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laisse parler, vas-y, laisse-les faire. Moi je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je que ça les dérange, je sais qui parle sur mon Nous Mon marche à la parole, je sais que ça les dérange, je que ça les dérange, je sais qui parle sur mon On en a rien à foutre. Pas, de, pas, pas de bluff, pas d'effet. On est comme on est, crois pas que j'en fais trop. la télé, on a d'autres défauts. Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, font que m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Oh, Ils m'ont fatigué, font plein de sales idées, à trop m'analyser. Moi, je tiens toujours ma parole. Toujours ma parole. Vas-y, laissez parler, vas-y, laisse faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal parés dans deux sales affaires. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. J'ai qui passe sur mon dos. Nous on marche à la parole. J'ai que ça les dérange, j'ai que ça les dérange. J'ai qui passe sur mon dos. On en a rien à foutre. Je crois qu'ils m'ont pris pour un autre. Je peux rien faire, c'est pas ma faute. Ça parle, ça rigole. On tient nos promesses de parole. Et qu'est-ce que ça peut te foutre quest ça peut te foutre On va d'où on vient On va d'où on vient Rien à faire, je trace ma route je marche à la parole. Vas-y, laisse-les parler, vas-y, laisse-les faire. Moi, je vais pas m'en aller, je vais pas me laisser faire. Je traîne plus dans vos soirées, j'en ai rien à faire. J'ai des potons mal barrés dans deux sales affaires. Nous, on marche à la parole. Je sais que ça les dérange, je sais que ça les dérange. Je sais qu'ils pensent au dos Nous, on marche à la parole. Je que ça les dérange, je les dérange. Je qu'ils pensent au dos Nous, on marche à la parole. Vita et Jules sur Skyrock, ça les dérange. On vous souhaite un bon mardi, une bonne journée à l'écoute du son de Skyrock, rap et R&B non-stop jusqu'à midi. C'est Maxime goût Et il va se passer plein plein de choses ce matin dans l'émission. Par exemple, si vous entendez deux titres de Rihanna à la suite, faudra envoyer Rihanna au 720. Vous aurez 5 places pour aller voir Rihanna du côté du Grand Stade de Lille. C'est samedi soir. Ah ah. Déjà un Rihanna à écouter, c'est tout de suite. D'ici is what you came for avec Calvin Harris. Du son rap français rap marseillais juste après, C'est Chalot Maman et Justin Timberlake. Can't Stop the Feeling sur Skyrock. Sans place de concert Rihanna à Lille avec Skyrock. Dès que t'entends deux titres de Rihanna à la suite, envoie Rihanna par SMS au 72020 et gagne tes 5 places de concert Rihanna. 65 centimes plus coup d'un SMS. Showroomprivé.com présente. Ce joli sac à main, livré tout de suite demain. Ce jupon blanc et gris fera la route avec lui. Ce haut de demoiselle sera vite fait chez elle. Il sera accompagné d'un petit déshabillé. Elle est livrée vite fait avec showroom privé. Les grandes marques jusqu'à moins 70% et livrées en 24 heures, c'est le service demain chez vous de showprivé.com Il est urgent de se faire plaisir. Offre valable sur les ventes labellisées demain chez vous. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, ah ils en ont un. Lidl, mais quoi encore bah, Du caractère. Et un coulommier qui en a aussi, hein. Pour seulement 1,89€ les 350 grammes. Du coulommier de caractère à 1,89€ chez Lidl C'est le même prix partout Oui, le même, partout en France. Face à ce coulommier saveur de l'année 2016, patron nous au mieux, on coule. Je ça, on coule au mieux très mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 23% de matière grasse sur produits finis, 5,40€ le kilo. Offre valable jusqu'au mardi 26 juillet. Pour votre santé, bougez plus. Mesdames et messieurs, le moment est venu de participer activement à la purge annuelle. Pendant cette nuit, tout crime sera légal. American Nightmare 3, élection. Certains voudraient mettre fin à cette tradition. C'est une nuit qui stigmatise notre pays. Il est grand temps de s'occuper de cette sénatrice. American Nightmare 3, élection. Choisissez votre cible le 20 juillet au cinéma avec Skyrock. Skyrock. La fin du célibat approche. Il te manque plus qu'à télécharger Smax et créer ton super profil. Réveille-toi, l'amour est sur Smax. Un mec te plaît, Smax-le. Ou une nana te plaît, Smax-la. Stop à la timidité, fais le premier pas. Smax, l'application qui garantit la fin des soirées ennuyeuses. Planète Rap 2016 avec en exclu Joule. MHD. SCH Escrew Je j'aurais pas dû, je l'ai perdu Soprano Designer Planète Rap 2016 Toutes les bombes Skyrock sur 3 CD mystère, Aujourd'hui sur notre forum, Kevin The King en direct de Beaune. Kevin The King, racontez-nous. Bah, je devais changer mes 10 de frein avant les vacances. J'ai un copain mécano, je voulais les acheter moi-même. Vous êtes allé où eh ben, sur le c'était pas cher, mais il y avait comme un mystère. Un mystère Bah oui, le type était pas clair, les pièces avaient pas l'air fiables. Alors je suis allé sur misterauto.com et là, plus de mystère. Des pièces neuves, pas chères et 100% d'origine. Mon copain qui est mécano a pu les monter le lendemain, c'était tout bénef. Pour vos pièces auto Pas de mystère, Mister Auto Pas seulement pour les pros.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 On a grandi mal, c'est la faute à la télé pourrais pas tout dire, c'est sûr que tu te feras des films. Tu m'imagineras nu dans un lit, dans les cuisses d'une entrefait. Moi partout, donc tu m'attendras du rémel sous les cils. Nos portrait dans des cadres, la solitude te fera des signes. Je reviendrai, tu seras distante, mais je toujours te faire rire. Je saurais toujours te faire crier, je saurais toujours te faire pire. Non, non. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, je sais que tu vas partir. laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman. Ça va, pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman. T'es travail. J'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman. Bobo. Bobo. Ça va pas fort. Allons-nous-en. Allô maman. Allô maman ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman Je crois que t'as besoin, T'aurais repos, allons-nous-en Je ni trop lâche, ni mort pour ma franchise Ville avant l'âge, je reçois que des éloges mais je dois t'affranchir parle à la faucheuse La nuit, je me réveille en nage Sûrement noyé par mes torts Noyé par mes remords Ou l'argent que j'ai à Là, je partout Toi, tu m'inspires, mais t'es plus là Bébé, toutes les tests de France me disent que je suis un artiste. Peut-être qu'il fallait que je te retienne, fallait que je te prenne, fallait qu'on se tire. Mais maman devait vivre mieux, maman mérite un empire. Euh, j'aurais pas tout fait pour m'y perdre, je m'y suis perdu, heureusement que j'ai pas tout fait pour m'y plaire, c'est hyper dur, mais au fond, je vais partir, te laisser seul compter les étoiles, encore une fois, je m'en vais faire de l'oseille. Allô maman, maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman j'aime pas tes rides tes cheveux blancs. Allô maman, je crois que t'as besoin. Repos, allons-nous-en. J'aurais pas tout fait pour te perdre, mais je t'ai perdu. Heureusement que j'ai pas tout fait pour te plaire. C'est hyper dur, mais au fond, tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. Bobo, Bobo, allons-nous-en. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps, allô maman. J'aime pas tes rides et tes cheveux blancs, allô maman. j'prends que t'as besoin, j'crois que t'as besoin.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 C'est le classement de référence des 20 titres rap et R&B les plus vendus et les plus téléchargés dans toute la France. Justin Timberlake domine le classement depuis 11 semaines, peut-être une douzième Soyez là euh, dimanche à partir de 10h sur Skyrock. Justin, Can't Stop the Feeling, c'est ce qu'on écoutait à l'instant. Voici en souvenir Econ, Don't Matter et juste derrière du son rap français, du rap parisien, Necfeu et Escrou J'aurais pas dû sur Skyrock. between us don't get better. better. Men steady coming after you, women steady coming after me. Seems like everybody wanna go for self and don't wanna respect boundaries. Telling you all those lies just to get on your side. But I must admit there was a couple secrets I held inside. But just know that I tried to always apologize. And I'ma have you first, always in my heart to keep you satisfied. j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle quoi me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle quoi me réconforte. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes Je sais que je peux recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je peux recommencer. Toi-même tu sais comment c'est Quand, quand, quand, quand, quand, Le diable me remet dans le mal Elle veut que je l'emmène en bas Afin de fumer la White Widow Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je Mais c'était pas la White Widow Fais du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je l'ai déçu, je l'ai perdu. L'une des celles à m'encourager depuis mes débuts. Mais j'ai placé mon avenir dans les mains de belles J'ai fini par la tromper, donc elle m'a dit qu'elle m'aimait plus. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Cela n'a pas de sens. Mais la haine est attachante et sa colère n'est pas passante. J'ai perdu la patience. J'ai tout gâché pour cette pouve extravagante. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la White Widow. Elle dit qu'elle veut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je Mais c'était pas la White Widow fait du mal à ma petite J'ai déconné, j'aurais pas dû. mes jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Pas mes peurs, jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fous. Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète. On avait tout pour être bien, mais je tentais déjà comme elle. Je sais que j'en retrouverai pas comme elle, on visait la comète déconné, ouais. J'ai déconné, ouais. C'est toujours la même rancœur. Si elle veut pas se taire, je peux pas le faire à sa place. L'amour se transforme en guerre. Et tout s'arrête quand elle déclare sa flamme. Le diable me remet dans le mal. Elle veut que je l'emmène en bas. Afin de fumer la white widow. Elle dit qu'elle peut me parler à huis clos. Le diable me remet dans le mal. J'ai tellement déconné maintenant, je bague. Mais c'était pas la white widow. J'ai fait du mal à ma petite. J'ai déconné, j'aurais pas dû jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes. J'ai déconné, j'aurais pas dû. Je trahis pas mes peurs. Jamais de la vie. Mais je trahissais. Celle qui quoi Me réconfort. La seule qui veut bien de moi. Malgré mes fautes. Je sais que je vais recommencer. Pourtant c'est fou comme on s'aime. Je sais que je vais recommencer. Toi-même tu sais comment c'est quand, quand, quand, quand, quand, quand Le diable me remet dans le mal Fait que je l'emmène en bas Afin de fumer la white weed Elle dit qu'elle veut me parler à huit Le diable me remet dans le mal J'ai tellement déconné maintenant je balle Mais c'était pas la white weed J'ai fait du mal à ma petite Sky.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 Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, C'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Eh, où t'es papa when you name the game. Hide and sought you in every place. Search near and fought for your face. And realized you weren't in this race. And I ran for the finish line, hands falling to the ground. Saw building in my mind, tears nearly had me drown. How I grew without you was a task never mastered. Tell me what's a father, what's a father to a bastard? How'd you feel when you let me go? Who made you? I never know. All signs floating through my head Say stop, stop, no you'll never go So you should've told me that you never stay Instead of slow pan and fade away Now my brain's being damaged and the pain can't be managed And I never know what made you this way, so papa, ute Ute, papa, ute Ute, papa, ute Didn't even say bye Didn't, didn't, even say bye Didn't even say bye Didn't even say bye Didn't even say bye Didn't, even say bye bye. Didn't even say bye où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compter mes doigts. Hey. Eh. Où t'es, papa, où t'es Où t'es, papa, où t'es Où t'es, papa, où t'es Où t'es, où t'es, papa, où t'es Où t'es, papa, où